bikainak iruditu gaur astelena da eta hau berri hon albistegia duzue. Herriozar irratiaren albiste emankizuna. Larun batean eman zitzaion hasiera berriozarko lehen pintxo asteari. Larun batean hasi zen berriozarren pintxo astean gaur Herriko amairu taber, e, zera, gure herriko amairu tabernak zein ostatu parte hartzen duten ekimen honetan, eunda bat kristal herria ibaialde iparra iratik aleberri kirol taberna, labodega nabarrete, berri bakero eta xajoa ekainaren bederatzir arte izanen eh, da eta bertan parte hartuko duen taberna bakoitzak pintxo berezi bat prestatu du. Pintxoarekin batera, garagardua kriantzardua edo ta freskagarria eskainiko dituzte, eskaini dituzte, eskaintzen. Ari dira, bi euro taerdiko prezioan horretaz gain, parte hartzen duenari kartilla bat e, banatzen zaio pintxo honenaren alde botoa eman ahal izateko eta taberna guztien zigilua lortzen duen pertsonak zozketa batean parte hartuko du. Alfaroko upeldigi batean, asteburu e, batean egonaldia izango da saria. Larun batean ikasturte bukaerako mendialdea guraso elkarteako ospa hoi duen festa eginen dute. Urrengo ekainak sortzi larun bada, mendialdea guraso elkarteako urtero ospatzen duen festa eginen du. Ilargi parkean ospatuko dute animazioa, tailerra, komenaldia zeigarren mailakoei, bazkaria, musika, izanen da bazkareltzeko txartelak, helduak bederatzi eta umeak enbos eurotan salgai, egonen dira kaleberri eta kirolta bernan, azteazkena ekainak bost arte. Ostiralean amaituko da berriki lanek antolatu duen futboleko lehen kampusean parte hartzeko izena emateko EPA. Ekainaren eta ustaia eta ustaian, ekainan eta ustaian, berriozarko udalaren laguntzarekin berriki lanek kampus bat eh, eskainiko du. Futbolarekin eta oroar kirolarekin lotuta entrenamenduak eta jarduera egiteko kampusa izango da eta lau astean, eh, lau astetan egingo da. Lehen biziko aldiz berriki lanek kampus bat eskaintzen du Euskaraz, Gaztelaniaz eta Ingelesez, bose egunetakoa mila bederatzerun eta meretzigarren eta bi mila eta zazpigarren urtean ar, e, urteen artean jaiotako neska mutilentza da. Aukera izango dute entrenamenduak eta beste jarduera batzuk egiteko eta e, arata eta hartara kirolaren balioak ikasi, hobetu eta bere ganatzeko. Berriozarko udal instalazioetan eginen da eginen dira jarduerak eta zehazki futbol zelaia pabelloa pabelloia eta igiri lekua erabiliko dituzte bi txandatan egin alizan San Godá Eh, kampusa, eh, zera, e, be, goizeko bederatzeetatik e, bostetara bazkariarekin edo bazkariri gabe. Parte hartzaile guztiei entrenamenduko bi ekipazio oso eta paseatzeko elastiko bat emango zaizkie izen emateko EPEA maiatzaren ekainaren zazpian ostiral honetan bukatuko da beraz e, interesatuena urbil dadila aste honetan beranduago utxi gabe kiroldegiko e, irte, esa sarrerara izena ematera. Hiri udalekuetan parte hartzeko izena emateko epea zabalik ere, bada. Hiru udalekuetan parte hartzeko izen ematea ostirala ekainak zazpi arte egin daiteke udalekuak abuztuaren bostet, e, eh, bostik e, e, hogeita irura garatuko dira izen amateko zeru amabira deitu edo berriozar.es udal webeko egoitza elektronikoaren bitartez ere egin daiteke. izena emateko beste epe irekiera bat, zabalik da elduden ikasturterako musika eskolako izen ematea. Gaur berriozarko musika, aurreko e, ostiralean, berriozarko musika eskolan, 2008-2008 kurtsorako izena emateko epea zabaldu, zabaldu zen, eskolako ikasleen izen ematea maiatzaren hogeita maikatik ekainaren laura doan epean egin behar da aldiz ikasle berrien izen ematea ekainaren bostetik e, zazpira egin behar da izen emateak musika eskolako idazkaritza buleguan eginen dira goizez goizeko bai, amaiketatik ordu batetara eta arratsaldez e, arratsaldeko lauretatik sortzi, e, eh, sortzietara. Tarifa, tarifei dago kionean erroldatuak eh, edo e, zera, berrezartar, berrezarren e, erroldatuak e, direnak lehenengo zikloan berreunda sortzikako berrogeita zazpi eurokoa da erraldu, e, erroldatu gabekoek ordaindu barko dute bederatzirunda iruro hogei e, eh, kakotxe eh, hogeita bederatzi euro desente gehiago gaineko mailetan e, erroldatuentzako bosteunda hogeita bost kakotxe hogeita mezortzi eurokoa izanen da matrikula eta erroldatu gabekoentzat entzat bi mila berro berrogeita sortzi kakotxe hogeita bost eurokoa. Bigarren instrumentua, aukeratzen duenak eh, gehitu behar dio matrikula matrikula zera e, matrikulari berreunda irurogeita bat berrogeita sortzi euro erroldatuentzat eta erroldatu gabekoen e, eh, zera, gabek, erroldatu gabekoek ordaindu barko dute mila irureunda berrogei kakotx euro gehiago hogeita bost urtetik gorako entzat edo sortzi urte izan da instrumentuan sortzi urte baino gehiago daramatzen daramaten entzat, kuotak euneko hogeita bosteko igoera izanen du, jarraitu nahi baldin badute, sortzi urte e, eh, oiek eman ondoren. Eh. Eta musika eskolan jarraituko dugu, 2008-2008 ikasturterako diru laguntza deialdia ere zabaldu baitute musika eskola Amairu amalao ikasturteko diru laguntzen eskaera egiteko epea zabalitago ekainaren amalaura. E, interes, e, interesadunek berrezar.es udal web gunean irakur daitezke e, eskabi, e, eskabidea eta deialdia aipatzen diren gaineko agiriak berrezarko udaleko auzo bulegoan edo erregistro elektronikoaren bitartez aurkeztu mm, aurkezteko aukera mm, dago. Zarko e, eh, udalerako kale berri zazpiko sarbidea itxi dute gaurtik aurrera jendea hartzeko orduetan udal bulegoetara joateko sarbide bakarra Euskal Herria plazakoa izanen da kale sarrera itxiko baita. Kale sarrera itxita berez, eh, beraz, e, lan arriskuei aurre aurre hartzeko legeak ezarritako zedapenak eta energia eraginkortasunak eska, eskatutako neurriak betetzeko eh, hartu dute e, zera erabakia eh, eta e, aurreko asteazkeneko udalbatzan iragarri zuten bezala. guraldiaz mintzatuko gara orain. Goizean zerua lainotutu agertuko da eta xirimiriapur bat egiteko arriskua izango dugu arratsaldean ostarteak gaientzen hasiko dira eta eguzkia berotzen hasiko da. Hala ere, temperatura aurreko eguneako egarekin alderatu zapur bat baino ez da igoko. Aizea iparraldekoa izango baita, oraindik ere, neiz eta iragarri duten bezala, datozen orduetan eta mm, bereziki datozen egunetan, e, temperaturak e, igoko, e, zera, e, temperatura igoko da eta eguraldia zeharo aldatuko da, egun batzuetarako mm, bada ere. Eta hoi izan da guztia gorko albizti dagokionez, da okionez, informazio gehiago datozen orduetan, berriozari erratiaren sintonian, fmko eun.sortzian edo orduero, interneten eguzkiplaza.neten.